bilo mi je žao prekinuti ovu e, predobru, moćnu glazbenu listu Tonija, ali šta ćeš kad dužno zove? Pa najbolje da sada krenemo s tim što smo vam donijeli ovoga utorka u našoj oglasnoj ploči. Poslovi! Toni je stvarno proljetno raspoložen, sve mu ide danas od ruke. Bora Brew, valjda sam dobro pročitala, e duplo V, DO traži dva studenta ili studentice e, koji bi radili kao pomoćni radnik za etiketiranje, flaširanje, pripremu za kuhanje piva i pakiranje, evo zanimljivo, e, pripremati kuhanje piva. E, mjesto rada je Poreć, e, što znači samo jedno, krenuli su sezonski poslovi, otvorilo se ljeto u Hrvatskoj, krenuli su dolaziti naši dragi turisti, pa se traži i sezonski radnici. Putni trošak eh, ne bi bio plaćen, pa evo ovo bi onda bilo najbolje za neke istarske studente kao što je naš Toni, ali on je iz Pule, pa ovako za neke iz Poreča koji ovdje studiraju. E, ono što se traži od vas, odnosno ne, ne traži se još, eh, radili biste od 21.5. pa sve do 14.12. Bilo bi najbolje da se otvori neki dobar fakultet u Poreću. Ja ne znam ni da li postoji. Toni, ali znaš ti možda? Ne zna ni Toni. E, Ukupno biste radili 8 do 15 radnih dana mjesečno, a može se to podijeliti i na dva stalna studenta, malo radi jedan pa malo drugi. Radno vrijeme je od 9.30 do 16.30, pravo jedno vrijeme onako radno od ponedjeljka do petka, kao da radite, a ne da studirate. E sad ono što je jako dobro je da vaš e, sad bi bio plaćen 30 kuna, evo stvarno nije sitnica, a ako radite nedjeljom 40, blagdanom 35 i noćni rad 40 kuna. Evo stvarno se da nakupiti, pa onda ako imate neki e, studentski, dobar, dobar e, fakultet, možete dobiti ovaj dobar studentski posao. Ne bi vam bio osiguran smještaj niti topli obrok, a ono što se traži od vas da pričate engleski ili talijanski jezik. Posao se može produžiti na 2019. godinu i poželjno je da studenti budu s područja Poreća. Evo, nisam ni znala, a rekla sam tako da evo, svi iz Poreća zovite. E, možete se prijaviti tako da pošaljete svoj CV na mail info at poslovi Toni zna čim se radi o pivu, Toni zna, pitanje on je li to za pivo? Da, da, za pivo. A evo sad neki drugi pomoćni radnik, on je bio pomoćni radnik u Poreću, ova je u Rijeci. Zak Mont DO traži također dva studenta ili studentice da rade kao pomoćni radnici za pripremu materijala za izradu kovanih ograda i konstrukcija. Pa evo šta god to bilo, e, radili biste u Rijeci i to negdje na terenu. Ne bi vam bio plaćen putni trošak, a radili biste godinu dana. E, počeli biste raditi odmah čim se prijavite e, počnete raditi radno vrijeme evo opet pravo studentsko radno vrijeme od 8 do 4 ali postoji i onaj po dogovoru tako da se možete i dogovarati Cijena vašeg e, sata bi bila 25 kuna, nedjeljom 32 kune i 50 lipa, blagdanom 37 kuna i 50 lipa i noćni rad 32 kune i 50 lipa, evo znakovitih 50 lipa. Ono što se traži od vas da budete odgovorni i da imate volje zaraditi. Kako se možete prijaviti? Nazovite broj 095 397 6822. Evo, pomoćni radnik u Poreću ili u Rijeci. Stanovi! Nakon poslova slijede stanovi. Kada ste si spremili neku kunu džep, možete si priuštiti i ove stanove koje smo večeras pripremili za vas. Pa tako na Čavlima, Hrastenica, valjda sam dobro rekla, nemam pojma, eh, ali ma mislim da sam dobro rekla. Iznajmljuje se kompletno namještena garsonijera od 35 metara kvadratnih, ima centralno grijanje, iako nas evo sada sunce grije, ali to će biti poželjno negdje na zimu, TV, Wi-Fi i valjda sve ostalo što treba biti u tom kompletno namještenom stančiću malom. Eh, njega biste platili 1400 kuna plus režije, a sve ostalo će možete dogovoriti sa svojim stanodavcem. Možete se prijaviti za ovaj stančić na broj 091 556 7957. Stanovi! Evo za sve one kojima su čavli možda predaleko, E, iznajmljuje se stan i na zametu. jedna soba plus dnevni boravak, e, novo izgrađen, novo opremljen, 50 metara kvadratnih plus 20 metara nadkrivene terase. Evo, prekrasno na terasi provoditi ove proljetne divne dane. Blizina je parkinga i autobusne stanice, tako da možete besprijekorno doći do bilo čega što vam treba. Cijena je malo nešto veća od ove prijašnje 300 eura plus režije, ali evo da se možda podijeliti jedna osoba u sobi, jedna u dnevnom boravku, pa može biti i prihvatljivo. Ukoliko vam se sviđa ovaj stan na zametu, novo izgrađeni, e, možete se javiti i ponuditi na broj mobitela 091 150 0120. Evo i to je to za ovu za ovo tjednu proljetnu oglasnu ploču. Jedva čekam da se mi vratimo na onu odličnu glazbenu listu našeg Tonija Mohorovića i da uživamo u toj moćnoj playlisti. Vi nam se slobodno javite na broj telefona 210777. Podijelite malo s nama kako provodite ove proljetne dane, poželite neku glazbenu želju. Ma evo što god hoćete, mi smo ovdje za vas i čujemo se nešto kasnije. Šmali mali, ne to tebi, slušaj! Oglasna ploča.